Hala bana. Bow bow. Marvin, Marvin. What have you done? Helvete, mówią mi panie drogie. Lubią mnie panie drogie. Jak nawijam przed oczami, nie masz obrazu. Jedyne co masz, to w głowie filmy. Filmy! On coś? Ma kluczy, wszyscy skuć Każdy skuć Ma kluczy, wszyscy skuć Ma Ma wiem, że bra Śpiewamy za sobie z waza Mówimy za łaza Nie jestem w synagodze do Samary topy jej bez Żydów włożę Niewiarygodne, nie do wiary to są czary, Harry Potter Skiermany mi wystaje portfel Żartowałem to pieniądze Na czole nie mam ciaby, mam na nodze Jordany mam na sobie, proszę, ram nie noszę Wchodzę w jej cipę jak w bambosze Potem popijam moje palę sobie bobę Wszystko to co robię jest fachowe Młody G, G, to jest ulubiony ziomek Ulubiony ziomek, ulubiony ziomek Jestem urwi, po cię śmierdzę groszem Od ciebie kurwi stolce, nie proszę Jesteś aktorem, siedzisz w swojej noże z Macintoszem Zostałeś kabanosem, jak wychodziła z domu byłeś osłem Ja siedzę z Don Quixotem, jestem Dosem Tobie sprzedali koper, który wali moczem Na hali Mary Na hali Mary Morskiej gang To co będzie modne Młody G, George Orwell z bongiem Ty wyć pany bongiem Twoja klika tować pany i paziowie Tować waćpany i paziowie Numer twojej flamy W trap fonie mam w nie odebrany. Mamy to <laughs> Mabyn